radiotrama.cat, la ràdio lliure de Sabadell. Molt bones penyes, sigueu molt benvingudis a l'edició 480 del Pim Pam Pum, el programa de música combativa de Radiotrama. Radiotrama. tancar el pim-pam-pum quan estem en directe a la sala Xavier Vinader del casal independentista i popular Can Capablanca, seu de Ràdio Trama, la ràdio lliure de Sabadell que una setmana més us acosta al boi millor del panorama musical de la mà del pim-pam-pum. Aquest programa que avui arriba a la seva edició 480 i que amb tanta il·lusió fem per a tots vosaltres. Com sempre, presentarem a la gent que ens acompanya avui als estudis. Avui també estem ben acompanyades, tot i que ens falten companys i companyes que ens encantaria que fossin aquí. El primer a ser presentat, aquest que ens toca les tecles de mil amors i que fa que funcionin les màquines infernals, és el nostre reverendo Tecles. Què passa, Ricky? Epa, què tal? Una setmana sense programa, eh? Ja tenia, ja tenia sí, monos. Sí, i que guai, tu, 480, m'agrada el número aquest rodonet. Ho estem espaiant perquè estem ahir amb els 500 al cap i, i ho estem espaiant, lo dels programes, perquè realment tampoc el Manolo no podia, etc etc i, bueno, i al final la setmana passada vam fer, vam fer eh, Vam fer campana, però aquesta aquí, aquí tornem a ser. Aquí som. Clar que sí. A la seva banda, tercer programa, penya, que, que ve directe des de Barberà del Vallès. Avui ve una mica ràdio afònica. És la nostra estimadíssima Sadi. Què passa, bonica? Què tal? Bueno, ja veieu. Ah, ràdio afònica, sí, sí. Pues amb moltes ganes, amb moltes ganes de tornar. Hi ha tercer programa. Eh, Avui fent sistemes. cosetes, fent cosetes. Eh? Avui sistemes, eh? Sí, sí, sí. Últim tema així improvisat, però bé, sí, sí. I amb ganes, això, amb, amb una galipandria bastant forta, però bé. Que guai, aquí que guai. Estem. Molt contentes que estiguis també avui aquí, Sadi. Vale? I aquest que us parla és l'Isma, que us dona sempre la xapa, i la, la primera cosa que, que farem per, per continuar amb, amb, el, amb el programa, per començar aquest programa, és anar a la, a la dedicatòria, Avui volem fer una dedicatòria ben especial. La idea va ser de la Noé i és que el programa d'aquesta setmana el volem dedicar molt especialment al nostre amic i company Manolo, que el passat dimecres va fer anys. Per molts anys, Manolo. Per molts anys! Uhu! El Manolo està embarcat en mil i una històries, però avui volem destacar el seu projecte vital, Bauma, que comparteix amb la seva companya Lola. Bauma és un projecte amb tres branques, l'edició i la impremta autònomes i una futura llibreria rural. Fa 9 anys van començar a posar fira a l'agulla a diferents necessitats polítiques i personals que han anat donant forma al projecte actual. Han après l'ofici de la serigrafia, l'enquadernació artística i artesanal, la impremta digital i pel camí han anat fent passos per portar a la pràctica uns valors i una ètica d'autogestió i suport mutu que acompanyen el seu pensament anarquista. Es consideren una editorial autònoma i entenen l'edició autònoma com aquella que es vincula i connecta a les lluites locals i globals contra els sistemes de dominació que ens envolten des d'una aposta específica d'autoproducció. Les seves distribuïdores amigues són Cambalatge Nord, Descontrol, Catalunya i Traficantes de Sueños a l'estat espanyol. Viuen l'ofici, l'enquadernació, la impressió, la serigrafia i els agrada recordar i celebrar totes aquelles impremtes clandestines que sempre han anat de la mà dels moviments revolucionaris. Dins el seu taller tenen infraestructura per controlar la producció gràfica del llibre, d'inici a fi i això els permet fer tiratges que no acabin cremats, reduint la petjada ecològica i situant-los contra la producció industrial capitalista. A més, aquesta infraestructura també els permet produir tota mena de material gràfic de difusió. La tercera futura branca del projecte de Bauma serà una petita llibreria al poble, on viuen Sant Jaume Ses Oliveres. Una llibreria fora de la ciutat, que conviurà amb el paper, les màquines i els ordinadors que donen vida, a part dels llibres que s'hi venen. Tot el cicle del llibre en un mateix espai. Tenen ganes de fer arribar a la comarca continguts crítics i bonics, contes i altres propostes que van més enllà del que produeixen directament al taller. La proposta és que aquesta llibreria física es retroalimenti amb la botiga online i puguin donar difusió a altres iniciatives solidàries o a companyis que fan coses interessants aquí i allà. Moltes persones estimades han fet possible que el projecte tingui la forma i el contingut que avui té. I és des d'aquesta col·lectivitat informal que volen que el projecte continuï teixint-se durant molts anys. Contra tota opressió, impressió. Impressió moltes felicitats, Manolo, i llarga vida a l'editorial Imprenta i Llibreria Bauma. Us estimem. Un petonàs. Clar que sí, clar que sí. La gent de Bauma, la Lola, el Manolo, partint-se allà... El, el... una feina sí, supermaca. Impressionant, impressionant. Sí, sí. Un model de vida brutal el que porten endavant. Sí. Molt guai, molt guai. Després d'aquesta de, de, de, després dedicatòria tan, tan sentida i Llàstima tan, que no hagi pogut venir avui. Sí, sí. sí ens hagués agradat, però estava aliat, segur que ho escoltarà i segur que rebrà la, la càlida abraçada que li, envi que li enviem. I si us sembla bé, anem a la música, després d'aquesta dedicatòria tan xuli que avui hem fet. Va, tirem. Fot-li. Pues avui no començaré jo. Ah, no. no. Mireu què us dic, avui no. començarà la Sadi, no? Però perquè no has volgut, eh? <laughs> Canta banda. Certament és així. Els hi he proposat i m'han dit que sí. No <laughs> sé, avui, avui comença la Sadi, que a sí. més jo, jo vull, vinc, com que no hi ha el Manolo, vinc especialment contundent. Vens doncs. esperadet, eh? Sí. Bueno, sí, eh? intentarem, ho intentarem. Ens, ens agrada això. Bueno, jo avui començo molt, eh, com dèiem l'altre dia, molt diabètica, molt <laughs> amb sobredosis de sucre. Sí, sí, sí, però bueno, és un tema que tenia ganes de portar també perquè porta un missatge molt guai. Eh, es diu De Curvo Cuerpo, de Las Áñez. Són dos germanes bessones de Bogotà i ens porten aquest tema del seu últim disc amb una música molt experimental. Per a mi aquesta cançó arriba en un punt molt important del meu present, eh, en unes quantes converses amb amigues i amics sobre l'amor i la sensació de viure en un moment complicat en aquest sentit com a societat. Un moment en què cada cop creix més l'individualisme i el capitalisme salvatge que ens allunya de la importància de l'amor en totes les nostres relacions. Aquí en concret, en aquesta cançó, és una crida que, com a dones, que se'ns estimi des de l'ànima i no des del cos, que ens estimem des del respecte i el coneixement, que ens estimem sense por i amb ganes. Així que, Ricky, dale! si tu mirada fuera más honda y atravesara mi pecho, no habría pedazo de piel que esconda. Si adivinaras mis miedos, si de todo el peso de la historia liberaras tu ego, yo te diría lo que anhelo. Si preguntaras qué plan tengo y no los dieras por hecho. Si no sintieras que tú me alzas, sino que andamos al tiempo. Si mis talentos los mencionaras omitiendo mi aspecto, yo te diría lo que anhelo, que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser una diosa ni depender de mi cuerpo. No quiero ser una santa. Yo quiero ser lo que quiero. pasar por el lado fácil, elegir lo que quiero. Quiero saber lo que quiero. Que se acabara la lenta lucha de ser quien soy en mi curvo cuerpo y que mi petición no sea mucha, que tu cariño sea el más sincero. No quiero ser un adiós. lo que quiero. Que se acabara la lenta luz. luxe! Mare meva, quin inici ha tingut la Sadi. Temon, Temon. Tenia moltes ganes de portar-la perquè em sembla un missatge molt, molt bonic que, que crec que val la pena recordar. Eh, L'amor i, i les ganes de, de ser el que vulguem ser, més enllà de, del cos i més enllà d'estereotips I, i més enllà de moltes coses més. Que cadascú faci que cadascú... el que li doni la gana. Exacte, i que ens estimem. I tant, i tant que sí. Molt bé, molt d'amor, molt, molt d'amor per començar aquest programa. A més, deixa'm, Sadi, que et digui que m'ha semblat també molt guapa la, la proposta musical a nivell de bases. Mm -hmm. A mi m'ha molat, era com, en, com dirien a les famílies fracàs, era en major, no? O sigui, era una, una base que, que, bueno, que, que et pujava més, que mm -hmm. no pas et baixava, no? Mm -hmm. Molt xula, molt fresca i molt guapa, i a més un missatge superpotent. Que guai, que guai. Me n'alegro. I ara què? Ara, ara què? Ara què? Ara, ara què? Ara què? Bueno, tu, per lo que llegeixo aquí, Isma, vas ben preparat. Eh? Bueno, eh? perquè, eh, perquè sempre ens rodegem de bones amigues, que ens estimem, com, com la cançó de la, de la Sadi, i, i són les testarudes, les nostres col·legues. Yeah. Sí, les testarudes, unes, unes màquines. Per fi estan començant a treure mandanga pròpia, no? Efectivament. Bueno, són versions, però, però ja són enregistrades... Bueno, ara, ara, ara ho expliquem. Són les nostres col·legues que s'estan menjant al món, com ja com ja vam predir des, de, des del programa fa temps. Mm -hmm. Aquesta banda de, de reggae, Steady i ska, integrada per nou dones. Elles són Laia a la bateria, Jan al baix, Judit Casals a les tecles, Judit Gispert a la guitarra, Júlia al trombó i els cors, Elia al saxo tenor, Amaya al saxo Laura a la trompeta i els cors i Núria a les veus. Ens fa molta il·lusió oferir-vos ara el primer single des de la seva primera Live Studio Session enregistrada a Sutrac Records a Barna. Es tracta d'un mashup, una combinació de dos cançons, en aquest cas de Toots and the Mitals, la mítica banda mm. jamaicana. Els temes triats són My New Name i I Never Grow Old. Amb totis vosaltres, les testarudes, i així també continua el pim-pam-pum. pum Don't told you twice, it's always make it quite alright. Don't ask me how I got my name. I told you how I got my name. I got this name way back in Spain. Mr. Sandy Rabona, realizing and realizing, don't ask me how I got my name. eren les Estarudes des del seu primer single, des de la seva primera live studio session i aquestes dues cançonasses, aquest mashup que han fet amb My Name eh, My New Name i I Never Grow Old dels Tots and the Metals, fent les delícies aquí al Pim Pam Pum. Molt bé, la veritat és que fan, fan, fan ballar. Aquesta penya són eh. expertes en fer ballar la gent. Que guai. Molt bé, molt bé, fantàstiques les testarudes, un cop més aquí al Pim Pam Pum, ja sabeu que, que sempre que traieu coses aquí aquí les posarem i, i continuem amb més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que acaba, acaba ronda, avui ets tu el, the last. Molt bé, a mi em sembla bé, vaig preparat també per, per, lo, que, per lo que vingui. Mireu, avui... Lo que surja. Avui estreno... Es, es, bueno, no estreno. Us, anava... Perdó, torno a començar. Avui us presento per primera vegada aquí un parell de, de MCs. Mm -hmm. Són una, una noia que jo la coneixia abans com a Makiu, amb CK, Makiu, i de, és de per aquí Barna. Però ara eh, aquesta cançó la trobo com a Sweet Case, que suposo que deu ser com el grup, o mm. no, no sé, mm -hmm. o potser s'ha canviat el, el ah, sí. nom artístic, no, no ho sé, no sé tant. Mhm. I és amb col·labora d'un tal Cultama, que es de Torrejón de Ardoz, de Perella, Madrid. Sí, de Terras Madrileñas. Y bueno, aquellos dos han fotut un temazo que es un Puente Aéreo y os la dejo porque la acabo de ver. somi enferma, loca de atar, las responsables son las cuerdas. Ya me conozco este sendero y aunque a veces no quiero, me pierdo y es algo que me enerva. contundència en hip-hop, eh? A nivell d'intenció, de, de, de, de to, de, bueno, de lletra i tot. Mm. Ben guapa, ben guapa. Déu-n'hi-do. Pon aeri. De Case. <laughs> El Pona, tio. <laughs> Case i Cultama, perquè és Pona aeri des de Barcelona a Madrid, no? <laughs> Molt bé, doncs si seguim més endavant, després d'aquest tema zarranga, no? primera bala del mestre Tecles, anem a la segona ronda de la mà de la, de la mestressa Sadi, que, què, que ens portes? Vamos allá. A ver, ara porto... Eh, què porto, què porto? Porto eh, Quien cuida el pueblo. És un tema... Eh, la cantan Vivir Quintana, Andrea Echevarri i la Marisol. Dream, Dream Team, no? Dream Team, sí, sí. Marisol. Marisol. <laughs> Marisol, sí, sí. Toul. Sí, sí, el seu nom és Marisol, però nom artístic Marisol, que m'encanta. <laughs> Sí, sí. Olé, és brutal. Eh, bueno, la Vivir Quintana és una cantautora i compositora mexicana que també, eh, ara no recordo si era mm, la cançó Ni una menos o Vivir sin miedo, que és, va ser sí. l'últim lema feminista. Sí, la vaig portar, em sí. sonava. Pues va ser la compositora, que la té amb, sí. la canta amb... La, la, Canción sin miedo. Canción sin miedo, aquesta. Amb Mon Lafarte, la té, em sembla. Eh, Andrea Echevarri també cantante i compositora colombiana i la Marisol, la Marisol cantante de la banda Santa Cecilia, que és una banda mexicoamericana, eh, també molt xula, molt potent, ja portarem cosetes. Ole. I en aquesta cançó pues, eh, bueno, s'uneixen per, fer, per donar suport als defensors dels drets humans, eh, dones, periodistes, advocades, col·lectius que viuen en perill d'exclusió i la censura del dia a dia, i volen reconèixer la feina de cada una d'aquestes persones que s'han vist amenaçades per parlar de la veritat i donar suport a les minories. Ah, espero que os agradí, así que Ricky, dale. Los derechos de los pueblos originarios son inherentes a la dignidad humana y a la naturaleza y a la tierra. Soy Sara Méndez y he sido amenazada por mi trabajo de defensa de los derechos humanos. Las mujeres defensoras realizamos nuestra labor de una manera pacífica, legítima y ética. Las defensoras de derechos humanos no nacen, se hacen en el camino a través de las injusticias. Las periodistas somos la voz de la ciudadanía y para hacer nuestro trabajo requerimos vivir libres de violencia, por la vida y la libertad de todas las periodistas. Defiendo derechos humanos de personas migrantes y refugiadas y nos están amenazando, persiguiendo, desapareciendo e inclusive asesinando. quien cuida al pueblo. Si callan al periodista quien da su voz. Si atacan al estudiante, al verbo, al comunicante. Se muere la madre tierra, le arrancan su corazón. Si quitan a los guardianes de la montaña, ¿quién defenderá la vida en cada rincón? guardianas desaparece mañana. Quien cuida la flor y el agua, quien riega la educación. Para enfrentar los problemas agallas, porque sigues cantando, no callas. Seguiremos ganando batallas, para cantar, comunicar, para dejar de ser extrañas. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas son adversarias del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita un planeta en crisis, avaricia individual versus ser bien comunal. Necesitamos héroes que luchen por nuestros derechos, desmenuzar las verdades, romper el silencio, desafiar el poder, ser pueblo crítico, pueblo heroico, no hay descanso. Ni manifestantes, ni la ambientalista, ni las buscadoras, ni las feministas no son adversarias del que hoy administra. Ellas son la casa que mi pueblo habita. Ni los militantes, ni los activistas, ni los abogados, ni los periodistas, no son adversarios del que hoy administra. Ellos son la casa que mi pueblo habita. son la casa que mi pueblo habita. Que hacer periodismo no sea casi una sentencia de muerte. Que hacer activismo no sea casi una sentencia de muerte. Soy la buscadora del bravo hasta el suchiate y a Samir no olvido. Soy la agraria, la protectora agraria. Soy derecho y vida, soy causa y soy valor. Soy derecho y vida, soy lucha y soy acción. Soy derecho y vida, yo soy también la voz. Yeah! Aquesta dona només fa temacles o què passa? <laughs> La Vivir bueno. Quintana aquesta esta dona és brutal, és brutal, és brutal. Jo pensava que deies la Sadi, que només, no, només també, fa també, que, que tirar ha tirat tema zaranganos un rere l'altre. Avui ha vingut en, en modo destroyer. <laughs> Espectacular. Venia con ganas. Espectacular. La veritat és que les dues primeres, brutals, brutals. Aquesta m'ha encantat. El, el speech de l'inici espectacular, sí. tota la temàtica que, que envolta la cançó. Música combativa d'alta qualitat de la mà de la Sadi avui, eh? Ojo, eh? Gràcies, gràcies. Tenia ganes. Molt guai, molt guai. Pues doncs després d'aquest tema zarrangano, un nou tema zarrangano de la mà de, de la Sadi, anem amb, amb la primera secció del programa. Secció NASA. Obrim la secció Punk i Dona. Així és, penya, arriba la secció Punk i Dona, que pretén acostar-vos la biografia de dones punk que en l'actualitat estan sobre els escenaris perquè les conegueu i flipeu amb la seva bona música combativa. La protagonista d'aquesta setmana es diu Carol, però tothom la coneix com a Ninfa, nascuda a Barcelona el 12 de maig de 2002. De professió fa una mica de tot, especialment en l'àmbit artístic. També va fent feines que li van sorgint i li sobra temps per estudiar antropologia. D'aficions, li agrada fer música, il·lustrar, grafitejar i està aprenent a tatuar. De manies, la ninfa no suporta els homes cis. Pel que fa a la militància social i activisme, principalment està dins l'àmbit artístic queer. La seva ideologia és clarament transfeminista, anarca i queer, i és que la ninfa té un caràcter de nena bona, però si et passes et rebenta. D'influències musicals li agrada la música de bimbo, el techno i cosetes del post-punk ha participat només a la seva banda actual, Polvo de Hades. Quan li preguntem per records del primer concert, recorda que va començar fent rap i el seu primer concert va ser amb el col·lectiu queer transfeminista d'artistes El Pecado. Era un bolo on van cantar diferents persones. El primer concert de Polvo de Hades va ser al Prat el 31 d'octubre de 2022 i va ser molt curiós, una mica experiment de la seva música i a més van començar amb una performance contra el judeocristianisme. D'això se li diu començar amb estil. D'anècdotes personals comenta que la pregunta és difícil, però no pot evitar recordar la vegada que un segurata li va demanar que li pixés a sobre. D'anècdotes relacionades amb la música, la ninfa ens explica que a l'últim concert de de Hades van fer una performance on un col·lega es va disfressar de policia. Els va aturar el concert i li van fotre una pallissa. Ella es va posar un arnès amb un rabo incorporat i el col·lega li va menjar la polla. A més, la Mar li va pixar a sobre. Un autèntic show. I pel que fa als plans de futur, vol viure viatjant i fent art per tot el món, creant xarxes d'artistes xulis. I ja per acabar aquesta secció, us portem un tema com no podria ser d'una altra manera de Polvo de Hades, banda de trasfinura i post-punk alternatiu i feminista que envolta la ciutat de Barcelona. Polvo de Hades són Ninfa del Bosc, la protagonista de la secció Punk i Dona d'aquesta setmana a les veus, Ània a la guitarra i la producció i Mar al baix. Us portem el seu primer tema, una meravella que porta com a títol Ada i sona Mare meva com sona, sona així de bé! Moltíssimes gràcies, Ninfa, moltíssimes gràcies a la gent de Polvo de Hades, eh, una nova secció punky dona amb aquest temazo Hada, el primer, el primer que van treure. A veure si Moltíssim... treuen algun, algun Ai, altre, hòstia. Moltíssimes ganes de que treguin nou material a les Polvo de Hades i, i que ho puguem escoltar des d'aquí, que els, si seguim la pista estan, estan com una cabra, podríem dir, en el, en el bon sentit de la paraula, sí però ens encanta, ens encanta tota, tota la moguda directe, que hi ha al darrere, és brutal. Les vaig veure en directe i bueno, ja ho havia comentat, que que ho fan bé, ho fan bé, I fan tal. les performances i tal, està I guai. Tal. Una forta abraçada. Molt bé, doncs si seguim amb més música combativa, ara em sembla que li torna a tocar el mestre Tecles, que, que acaba ronda, acaba la segona ronda. Doncs sí, doncs sí, doncs sí. Mireu, ara la, a, eh, per la meva segona ronda us porto la secció Folsetan. Fot-li! Fot-li! fot <laughs> En aquesta ocasió, a la secció Folle Seitan, que és una secció que faig cada setmana on porto alguna cançó, la temàtica de la qual és sobre el veganisme, el lliberament animal o alguna cosa així. I en aquesta ocasió us presento a una banda de Berlín, es diuen Nebulaka, són, almenys al videoclip, són només dos, i, i he tret una cançó que es diu Fuck You, I'm Vegan. Toma. Yeah. I, i està guapíssima i us la deixo perquè la gaudiu. Fotem-li totis! Yo, sent to the space! Ah, uh, Polly Poncho, what's happening? You know what it is, we're preaching that vegan shit, y'all. Yeah? straight from the vegan Bible. Open your ears. Here we go. Wow. Hey, vegan hipster shit dog. Yeah, the I tried to get everybody else like this Cause I know that they never ever felt like this So I show them benefits of change diet Cause you won't feel like shit if you don't eat like shit Bitch, yeah, this a simple trick that we playing Veggies turn me into Goku Super Saiyan My dealer is a fucking old school and I'm paying Only for organic value, what you saying? Bro, in the kitchen, I do kung fu, chopping tofu, African stew. Bro, I want you. I do spicy karate, and my cooking skills are killing. No animal is being hurt, but I'm a vegetarian. Got a couple million spices in my kitchen. No, I eat no chicken. Yeah, fuck your tradition. Make my own decision. My addiction is B12. He listened to himself. The vegan thing gone well. I even have no smell. Hell yeah, these peeps are really eating shit. I come along and pass it on my vegan heritage, bitch. Fuck you, I'm vegan. Fuck you, I'm vegan. Fuck you, I'm vegan. Fuck, fuck you, I'm vegan. Yo, I get a lot of comments when I say what I've been eating. You don't need to explain what's being healthy to a vegan. I'm a skinny type of guy with the heart of Godzilla, but the mouth of a chinchilla when I'm eating up my dinner with my knife and fork. Always sitting at the table, got a lot on my plate, but somehow keeping it stable. Ain't no horse in here, only radish and a fable. So salad in a new light, and suddenly was able to listen. The wisdom of a the aphorism glistens like prisons hidden in prison, while the riddle of rhythm tickled my eardrum till I came came to the conclusion that a solid is solution to solving the pollution. Ingested intestines, investing, interesting. Nutritional veggies and methods and eating them all up for breakfast. I'm blowing it all up like a nuclear weapon that's been put in the wrong hands. You can call me Steve Bannon. Fuck you, I'm vegan. Cheese. Fuck you, I'm vegan. Fuck, fuck you, I'm vegan. To be a healthy body to your body, like the parties to the pee. All you gotta do is eat like me. To be a healthy body to your body, like the parties to the pee. All you gotta do is eat like me. To be a healthy body to your body, like the parties to the pee. All you gotta do is eat like me. To be a healthy body, to your body, like the brothers to the pea, all you gotta do is eat like us. Toma ja. Mare meva, Toma quin ja. flow! Jo dic que eren duet, però no són, són tres perquè deu faltar el, de, el que està a les bases. El de, sí, sí. Bases. DJ, dale al, de, dale al play, no? <laughs> Nebulake, des de Berlín, tot i que Semblava que fossin yanquis, yanquis no? Sí, sí, sí, allà, o sigui... tot el niga ahí. <laughs> Alemanys, eh? Flipa. Sí, sí, sí. sí. Flipa. Ningú, o, bueno, ningú ho haguera dit. O el, espera, el seu Bandcamp eh, posava o no ho vaig trobar? Que estaven basats en... O sigui, que tenen la base en mm. Alemany. Berlín, que potser són, potser són de por ahí. Vale, vale. Però viuen a... Correcte. Com passa moltes vegades aquí a Barcelona, sí. no? que hem portat sí. bandes que són gent estrangera, com Sí, sí, sí. Però, sí, que, sí. però que viuen aquí fa temps. I que, mhm. I que fa temps que estan aquí afincats. I han fet una banda, i, sí. I tant. Molt bé, molt bona proposta també, excel·lent, amb un flow espectacular, amb un, amb un so inconfusible rap eh, clàssic, podríem dir. Molt guapa, molt guapa la proposta del Mestre Tecles per mhm. acabar, per acabar no, per, per, per, sí, per acabar. Sí, per acabar. ah, Avui acabo jo rondes. Exacte. I anem ara cap a la, cap a la tercera ronda, Sadi? Vinga, vamos. Estás a un nivellàs, o sí, que ya ja, ja ens ho eh? <laughs> Què portes? Poca presión, poca presión. Venga, va. Aquest ha sigut el de... Venga, improvisado. Eh, tema, se dice Dime algo bonito de Ili y... No, Ile y Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen. Ivy Queen. Queen. Eh, Ile és una cantante y compositora puertorriqueña. Eh, bueno, el seu nom és Mercedes Cabra Joglar. Ajá. eh, que jo l'hauria dit juglar, però és, serà joglar, sí. és, eh, es va iniciar com la veu femenina de Calle 13. Eh, hòstia, hòstia. Sí, de fet és la... Flipa. És germanastra del René i el Eduardo. O sigui, són, és germana de mare d'un d'ells i germana de pare de l'altre. Són família. Sí. Eh, I després va iniciar la seva, la seva trajectòria en solitari i tal. I la Ivy Queen, eh, que és Marta i Belis eh, Pesante, cantant i compositora portorriquenya també, i és reconeguda com la reina del reggaeton, eh, que porta des del 1996 o així fent ja música. I... Una mica més que la Bad Guial? Bueno, bastant <laughs> més. <laughs> bastant. Uns anyets, no? Sí, sí. I bueno, aquí s'han ajuntat per fer aquest tema del que diu Ile, que bueno, como diu, no? textualment, creo que es importante y necesario mantener el mensaje colectivo de la lucha en curso a través del movimiento feminista, que busca una unión, un espacio tranquilo que sea libre, feliz y armonioso. Eh, una canción que a dedicar a la meva estimada Estefania. <laughs> <laughs> Estefa. amb la que ens hem pagat molta, molts bailoteos i moltes perrejades amb aquest tema. Y <laughs> i res, i ella, sin más dilatación. Fodli. <laughs> Ricky. Cada vez que tiran los cañones, se pone pesada mi artillería. Todo el que me ataque lo devoro, como leona de cacería. Ya me tienen las huevas hinchadas. Si protesto, me llaman subversiva. Y sé que mi rabia te incomoda, porque sé que me prefieres compasiva. Suena ese llamado que despierta, que nos libera el peso de encima. A ese monstruo le tiemblan las piernas, sabe que su derrumbe se aproxima. Se soltaron ya las yeguas del campo, bajando cuestas Curas de espanto, lágrimas secas y sin quebranto. Grito que se vuelve canto. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Vale que las palabras lindas te rindan o por mi descendencia y los ovarios que me guindan. Me importa poco de lo que me tildan, nunca he creído que calladita me veo más linda. Cuando escupo es como fuego y ácido, se ve que tu palabra o es como tu deflacido. Yo los mato rápido, el ritmo decapitó. Yo chambeo, pla, plazo automático. Yo nunca me la voy a dejar montar, si es grande tu ego, el mío de tamaño colosal y la sofrito que te gusta tanto. Y dime algo bonito, quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito, quiero escuchar. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo bonito. Dime algo bonito. Quiero escuchar algo Dime Algo Bonito, Delirium Tremens, aquí al Pim Pam Pum, reggaetón al Pim Pam Pum. <laughs> reggaetón al Pim Pam Pum. Pim Pam Pum, reggaetón, bocadillo de... Seitan. De Seitan, per suposat. Sempre, sempre. Què, què, què? Com ens hem quedat després d'aquest reggaetón al Pim Pam Pum? Suavecito, bebé. <laughs> ja tu sabes. Ben guapa, ben guapa. Ben guapa, xula, clar que sí. Xula. Molt bé, doncs després d'aquest tema Zarrangano, un nou de, de, de la mà de la mestra Sadi, ara continuem amb una info, ara us volem informar que després d'algun temps el nostre amic Erpizu torna a la càrrega. Bé. Su! El genial cantautor de flamencore resident a Chiclana farà un concert el 24 de febrer al Centre Social Ocupat Autogestionat Trencalós de Sant Hipòlit de Voltregà. El concert s'engloba dins la ballada popular antifeixista i tots els beneficis aniran destinats a la lluita palestina. A més, la participació d'Arpisu serà per partida doble, ja que presentarà la seva nova banda, Berrinchers, formació de hardcore punk gaditana. Farà doblete? Faré, farà doblete Arpisu aquí a Terres Catalanes amb moltes ganes de, de veure Aquell dia no, no, no, no el podré veure, però tant de bo, I tant de bo sigui ben aviat que li pugui que fer una forta abraçada. Que no hi falti ningú, eh, el trencalós. El 24 tothom cap allà, clar que sí. Que I, I si ho amenitzem amb més música combativa, Uh, anem amb Bambolet i Petza, Pezza, banda oh. de Punk mm. Sí. Són unes clàssiques del Pim Pam Pum, feia molt de temps que no passaven i em fa molta il·lusió tornar a posar les Bambolet i Petza. Pezza. Ja no hi és la Miki Payano, que ara, ara està a xoc. Però... Això i alguns altres. I... Sí. Una altra banda que fan més... No ranxeres, no em surt el nom, però fa coses així més clàssiques. Ah, sí. Sí, és, eh, fa com country... Rock, rock and roll, rock and roll sol, sol... Vale, sí, algo així, algo així. Algo així, sí. sí, sí, sí, sí. Mickey and the Bass es diu la banda. Exacte, Mickey exacte. And the Bass. Sí, de, de, de Bilbo, diria que són, sí, mm -hmm. sí. Molt bé, doncs Van Bore di Pezza, banda de punk rock milanès amb una formació totalment femenina, sempre compromesa amb els temes feministes, ah. la igualtat de gènere i la lluita contra la violència i el sexisme. O sigui, ha, resur ha ressorgit com a... Han ressorgit nova... de les cendres, sí. Oh, feia temps fora. que no, que no s'hi posaven i, i, i continuen, continuen predominant les guitarres a Bambole di, Pez, de, di Pezza, les distorsions i l'actitud punk rock inconformista que sempre les ha distingit. Després d'uns anys aturades, van tornar a l'activitat amb una formació renovada l'any 2022. Elles són Cleo a la veu, Morgana Blue a la guitarra solista, Dani Piquirillo a la guitarra rítmica, Xina a la bataca i Kaj al baix. Us deixem ara amb un tema zarrangano que vull dedicar molt especialment a la Noe, la meva estimada companya de vida, que sempre que no pot venir li dedico una cançó i li envio un petonet o un patinet, el que faci falta. <laughs> Des de la seva llarga durada Dirty, que va veure la llum al passat 2023, la cançó és un crit generacional contra l'estandardització que sovint marca la societat actual. Una bomba que s'anomena You Non Sono Comité i sona genial. Música ben tornat a Bambolé di pezza al pim-pam-pum amb aquest Io on Sono Comité des de la seva llarga durada Dirty del 2023. La veritat és que teníem moltes ganes de tornar a escoltar les Bambolé di pezza des de Milà i, i, i la veritat és que el, el que he escoltat mm, posterior a, a la primera època m'està agradant. És, és, un, és un punt suau, podríem dir, mm Sí, una però... melòdic i tal. Sí, però... exactament, és un punt melòdic però, però molt ben fet i bueno, amb, amb molt bona temàtica de música combativa, com és, com és aquí la, la norma al pim-pam-pum, i, i, i els seguirem la pista de, de ben a prop a les Van Bore d'Ipetza com no pot ser d'una altra manera. Més música combativa, ara és el torn del mestre Tecles que tira la seva tercera bala per acabar ronda. Que portes, bonic? Porto una banda que pel nom podria ser de Madrid, perquè es diuen Montaña. Montaña. I porta una cançó Duelo. que es diu Batalla. Batalla. Montaña. tot, tot és contundent, tio. Tot Som és contundència. Sevilla. Sevilla. clar, clar. Editat per Andalusia Uberales. Ah, sí, eh? Sí, que em va fer gràcia el nom. I ja està, és una cançó extreta del seu disc Entre, entre todo i la nada, i, i res, no hi trobat gaire info d'aquesta penya, però, però ho fan bé. Sé que tenen un disc i això és l'avançament del que serà el, el següent. Mm. Així que us deixo amb Muntanya i el seu Batalla. Anem-hi! psicodèlia, paranoia i guitarriquis ben posades, ben enfosquides, ben guapa, ben guapa, més de tecles. Batalla des de Sevilla. Flipa. Ai, batalla. Com... Muntanya, perdó. Muntanya. Batalla és la cançó, Muntanya és el grup. Des de Sevilla. Des de Sevilla, això Ara. sí. <laughs> és Molt bé. que havia dit bé. <laughs> Molt bé, fantàstica la cançó del mestre Tecles, una més, continuem mm. al pim-pam-pum, continuem amb més música de trinxera períodes dissidents, continueu aquesta edició 480, números rodons, ara de la mà de la mestra Sadi, que obre quarta ronda, eh, estem ja passant l'Equador, el bo millor encara ha d'arribar segurament, i la Sadi ens ho mostra. Què portes, guapa? Va, doncs me'n vaig a França. Me'n vaig a França amb les vulves assassines, <laughs> que ho diré en català eh. perquè en francès no. S'escriu igual. Sí. És que s'escriu igual. És sí, sí. Eh, la cançó es diu La Retret, que tampoc sé com se pronuncia. Bé, correcte. Eh, la traducció és eh, La jubilació. La retirada, no? La retirada, la jubilació, sí. que bo. Eh, eh, és un grup d'electropunk. De Ara, eh, estava ara, ara. pensant jo, quan arribarà l'electro algo? Aquí, aquí. El Manolo n'estarà orgullós. <laughs> i, com diuen, eh, grupo de electropunk vingut de l'espai. <laughs> Vale. Eh, els seus dos àlbums, eh, el primer va ser Godzilla 3000, que va ser el 2019, i aquest segon, que és el Das Capital, que és del 2022, i aborden temes importants com la lluita de classes, els extraterrestres, l'atur, l'avortament, els grans músculs i, per suposat, l'amor. Eh, L'últim àlbum, Das Capital, va ser creat per ser retransmès massivament pels sistemes de so dels camions de, durant les manifestacions i qualsevol acte eh, de, protest, de protesta. Vale. I aquest tema eh, ens parlen doncs, d'això, doncs, això, de les protestes que van haver-hi a França per mantenir la jubilació als 60 anys. I... Allí en saben, eh, de sí. fotre... Joder, si en com saben. Com hi van? Sí, sí. Ara amb els pagesos sí. l'estan liant, liant bastant petarda. L'estan liant molt, sí, sí. Jo l'altre dia, la veritat és que ho, ho veia amb, amb orgull, no? Mm com havien tancat París de dalt a baix, o sigui, sí. no hi ha manera d'entrar a París. Va haver de sortir l'exèrcit per, per obrir algunes vies, no? per, sí, sí, sí. Bueno, per assegurar-se que algunes vies no, es, Correcte. no, sí. no les bloquejaven. La del mercat aquest, que ja hi, hi han hagut de, detinguts, es veu que hi ha un mercat com molt important que, que el Macron el té allà com assetjat perquè no puguin entrar els, els I a, pagesos. Mm. I ara han anat a Bèlgica també, no? Eh, avui no estaven a, també fent el mateix a, S'està extenent. No ho sé perquè no ho, no ho he seguit. Sé que també deien arreu, que aquí... S'està extenent i s'ha d'extendre. Però de clar, fet, a Bèlgica els... hi ha la... A part de que és un país que també deu tenir els seus problemes, a Bèlgica hi ha la Unió Europea, vull dir, els, les seus de... sí, sí. Hm. parlamentàries i tal de la Unió. De fet, també els pagesos d'aquí s'han començat a sí, organitzar, organitzar perquè també. la cosa hm. va, va... És que... Es farà gran. És que farà gran. és algo... Hm. Sí, sí. Bueno. Clama... Clama bueno, que s'ha de fer. o sigui, és que és necessari, totalment. I bé, bueno, us deixem amb, en el link també de la seva web oficial, que no té desperdici ningú, o sigui, és una obra d'art eh, en si mateixa. Sí, eh? o sigui, eh? està molt currada, està molt guai. Eh, a, després a la, a la info de, del programa ho tindreu. Allà hi serà. I, i res, això, pues, mm, que la gaudiu. Dale, Ricky. À 60 ans, on se battu pour gagner, on se battu pour gagner. à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans. On s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. delirium tremens. Són un portento. Les vulves assassines, eh? Sí. La, la jubilació. La jubilació. La, sí, sí. la retreat. A més, la lletra, la vaig, vaig estar mirant la traducció i és molt de dejar a la peña que se jubile y que hagan lo que quieran, que coman pipas en el parque, que, bueno, no? Que Coses facin el que així, vulguin. Que facin el que vulguin i que descansin ja una vegada. Sí, el problema és aquest, que si, si, ho, en, si ho endarrereixes molt, hi ha mm. molta penya que, que deixa que de no treballar i es mor. Clar, exacte. I, sí, i sí. és una merda, això, perquè al sí, final sí. se suposa que quan acabes de treballar hauries de tenir un període de de, de poder estar bé de amb tu mateix, de, de gaudir... D'estar tranquil i tranquil·la, sí, sí. No és tan difícil d'entendre. Uh -huh. Però, mhm. bueno, en, en la... El capitalisme és el millor Exactament. sistema de... Vaya. del món, eh? En la visió sí, capitalista, sí. pues, així va la cosa. Així és, mhm. sí, va. Cago en dena. Vale, pues després d'un nou temazo arrangano espectacular, les urbes assassines, que, que com, com deia la, la Sadi, teniu tota la info a, al, al, bueno, a, a les xarxes socials i tal. Us, I us a la web, compartir. que serà més fàcil de clicar l'enllaç. Exactament. Sí i, i visiteu-la, que fa molta, fa molta patxoca. I si seguim més endavant, anem ara amb, amb, continuant amb aquesta quarta ronda amb els COP. La setmana passada portava, bueno, fa dues setmanes portava els SFDK, que mm -hmm. és eh, acrònim de eh, Siempre Fuertes de Conciencia. Mm -hmm. pues COP és un acrònim també. Hosti, no a veure, a veure. Venga. Descúbrenos. Columna d'odi proletariat. Toma, ah, ja. Vale, vale. Em sona, em sona, em sona. A mi em sona d'haver sentit En no, no moment França. I, no, i, i vaig, vaig flipar. La banda catalana de hardcore punk metal creada el 1998 a Rubí, amb Juanra a la veu, el Sergi al baix, el Gallego i el René a les guitarres i Alan a la batera. A més, venen molt ben acompanyats, ja que va, venen amb el Juan de Societat Alcohòlica. Us portem l'últim tema que han tret, va sortir els, eh, el 16 de desembre del 2023 i ha estat editat per Cashba Music. Us deixem ara amb els cop i aquesta barbaritat que, que porta com a títol a Gasolina. en Quiere que se defienda la unidad nacional, quiere que se suspenda la autonomía de Cataluña, quiere que se detenga a los golpistas, que se les envíe opción, un solo gobierno y un solo parlamento. ¡Cerdos! espectacular cop amb el, amb el Juan de Societat Alcohòlica i aquest a gasolina la veritat és que feia molt de temps que no sonava a cop al Pim Pam Pum, ben tornats, la banda, la banda de Rubí. Havien estat paradets, no? O, o què? Sí, sí, però bueno, van, van treure això al desembre de, del passat 2023, vull dir que no fa pas tant, Clar. i, i feia, feia temps que no, que no passaven per aquí, tenia moltes ganes de, de posar-ho, i avui no podien faltar en una edició tan xula com aquesta 480, que ens està quedant d'allò més, més guapa i bueno, esperem que l'hagueu gaudit tant com nosaltres ho estem fent aquí als estudis de Radio Trama. Més música combativa, ara de la mà del mestre Tecles, que arriba a la seva quarta ronda. Què portes, guapo? Mireu, me'n vaig cap a Corea o sigui, no és que me'n vagi jo, sinó que no, eh? la música que portaré són, són d'allí. No hem dit res ni de l'Eric, ni de la Noé, ni d'en Pou. Què passa aquí? Que ja, ja Del Manolo, que li hem dedicat el programa. El Manolo però... sí que hem dit, però, però hem dit poc, clar que sí. És veritat, és veritat. Salutacions a, al Pou, a l'Eric I, i companyia. I a totes les que ens escolteu. I, i res, això era una broma interna, que lo de que me'n vaig a Corea. Us presento una banda que es diuen Room Kicks, són tres, són tres xavales d'allà a Corea. No havien sonat, eh? Crec que no, ho vaig buscar i, i, i no, tot i que les tenien fitxades seguríssim. Sí, sí, sí, les seguim per xarxes abastament i... Però no van arribar... I encara no havien sonat. Potser les teníem allí guardades a la, a la recàmera, però no, encara no havien sonat. Doncs benvingudes, Roomkicks, i benvinguda Betuski i in Ei! Betuski i in Suporta. Estefa Sosocatelli. Llegó. Doncs res, us, que us presento les Room Kicks i ho faig eh, amb aquest temacle que es diu eh, Root Girl Oi, Oi. <laughs> que ja és tot una declaració d'intencions. Som-hi. Pim pam pum. Les room, room kicks room des kicks. de Corea. Mare meva, mare meva, quin, quin punt més ben fet, quin, quina, quina meravella de cançó. A mi em mola, a mi em mola el ritmillo que li foten. Sí, així acceleradet. Mm. I... Sí. Són jovenetes, les, les, les xavales així amb les pintes, amb les crestes aquestes així... Amb amb el jabón lagarto, no? tot de pinxos... Jo crec que segueixen una mica l'estela de les grans bandes punk dels Estats Units, parlis de Nofix, eh, Rancid, etc. però sí. amb, un, amb un to molt, molt marcat i diferencial, que és pues, pues, les, el lloc on viuen i, i la societat en la que viuen, però jo crec que van buscant aquell so no? de, de, de les sí. bandes de, sens, sens de, de punk sens... yankee i ho fan, i ho fan de mil So, sí. sí, que guai. Que guai. Hi ha videoclip d'aquesta cançó. Sí, eh? bueno, d'aquesta i, i altres, per si les voleu veure. I tant. Molt bé, fantàstica la cançonassa de les Room Kicks de la mà del mestre Tecles. Una nova cançó arriba ara per a, totes, per a totis vosaltres de la mà de la, de la Sadi. que portes? En Cinquena cas. ronda ja. Cinquena, sí, sí, sí, sí, això comença a caure. Sí, sí, penúltima. Se'ns cau l'edició 480. Va, jo porto ara a Muévelo Reina amb la cançó Com llegar a fin de mes. Eh. Ens ho explicaran. Bona pregunta, no? <laughs> eh, és un tema... Bueno, és, és un tema que han tret... És un duet, ¿vale? Són una... dos, que ara no recordo el nom, no ho tinc apuntat. Eh, fan barreja de ritmes llatins i electrònica, com bien me gusta. Ja no esperàvem, no esperàvem, <laughs> no esperàvem menys. Eh, estan establits a Barcelona i aquest tema eh, és el single, diguem-ne, del seu proper EP que es dirà Pasta Base. Olé. Un avançament. <laughs> Pasta base, bé, bé. I aquesta cançó venen amb la crítica de la tirania del consumisme salvatge. I és molt divertida, està guai. Fot-li, Ricky. Llegar a fin de mes, sin morir en el intento. Vivo abrazada al estrés, intentando llegar a fin de mes. ¿Cómo llegar a fin de mes? sin morir en el intento. Vivo abrazada al estrés, intentando llegar a fin de mes. Coffee sandwich, wifi, cota, TGWS, doble S. Lipstick, anteojeras, mis cremitas, vaya calla. Running zumba step, yo pago el gym, pero no voy. Selfie, working, happy hour. No, no, no, no, no. Workaholic. Vino, pelo, uñas, una línea para el bingo. Pitis, patas, pastes, es un ibu para el domingo. Pisco, bloody, tequi, tequi, que, te quiero. ¿Qué dice? Tequilazo, tequilazo. Tequilazo. Tequilazo. Tequilazo. Tequilazo. fin de mes, sin morir en el intento. Vivo abrazada al estrés, intentando llegar a fin de mes. Party, take my spook, bailo sudo en el dance floor. Yo beso tarima, me resbalo, cago el dance floor. Sigo, me levanto, alguien me vende una flor. Sudo de ese pavo, yo chupito, es lo mismo. Sigo, bailo, tecno, sudo, espectacular. <laughs> Electropim pam pum, eh? Elec sí, sí, sí. Maquineo, però de, de, de, tecno, tecno. de, de l'important, eh? Ahí... Muévelo, sí, reina. Sí, sí. Sensibles. Molt reina, sí, sí. Com, com, com a la fiesta. <laughs> Molt bé, pues, déu nhi El Manolo deu estar aplaudint amb les palmes. orelles. Con les orelles. <laughs> Sí, sí, sí, la veritat és que... I, i, el, I en Pou, ojo, eh, perquè en Pou també... També, també, també, també li mola. També li, mola el també li va. Molt bé, doncs després d'aquest tema ah, zarrangaro... Abraçat a l'ampli, no? <laughs> en plena rave. Després d'aquest tema zarrangaro de la Sadi, jo, mira, jo mm, no tinc un altre que canviar el registre radicalment. Perquè, claro que sí. Sí, us porto una, sí. una puncarrada guapa. Són Nafra, la banda de punk old school, amb el Nando que fa les músiques, el Zaguan d'Escupe posa la veu i la Judit, el Pau i el propi Nando fan els cors, venen de la Panadella per fer-vos gaudir amb el seu punk do it yourself. Recentment han tret un nou LP, un treball que es diu A mort, un treball que estarà compost per 13 cançons, de les quals de moment han tret dos, gravant mesclat i masteritzat a, Tox a Tòxic Studio, al Macelles, i les bateries han estat enregistrades a Estudio Cementurio, a Vilavella, per Fènix i Pere Maria. Us deixem amb un homònim, ja que la cançó es diu com l'LP, A mort! Toma. Tremenda, tremendíssima. Nafra fent trontollar els fonaments de Can Capablanca i amb aquest amor, des de l'amor, homònimament parlant, aquí en aquesta edició 480, amb tota la ràbia i tota la contundència la amb, gent de, de amb, la Panadella. Amb el Nando a la guitarra, que en parlàvem abans fora sí? de micro. Sí, just que està aquí... Està tot, i... amb xoc, amb... <laughs> I a tot arreu. Amb batec, nafra... Sí, sí. I... Que nos hable del teletransporte, por favor. <laughs> Com s'ho fa, no? Bilbao, Lleida... Mare meva. Molt bé, doncs arriba a, a la fi la cinquena ronda, no el programa ni molt menys, que encara tenim molt bones cançons preparades per a tots vosaltres, però ara sí que el mestre Tecles s'acaba cinquena ronda. Amb què ho faràs, guapo? Doncs ho fem a patxes, no? Apatxes? Mira, avui, avui no Apatxes. he portat, però, però demà, de, demà assagem. Demà assageu, molt sí. bé, molt bé. No són els Apatxes, sinó que són les Apatxes. Apatxes. Amb la col·labora eh, de Lucy. Mm. Tu sabes. Sí o no? Tu sabes. Sí o no? Don... Que màquines que són les Lucy. Doncs Apatxes, amb col·labora de Lucy, porta un tema que es diu Ja no hi paz. Vamos. Wow. la carretera. Mare amb este Tecles, la que acabes de liar. Ah que sí? Bo. Ah que sí? Me l'he guardat per la cinquena. Fuego. Sí, sí, sí. A, a machete. De fet, aquesta era amb la que acabava el programa Si hagués vingut el Manolo, que després a mm. última hora n'hem afegit una. Sí. Ja es notava, ja. <laughs> has, has fet pràcticament, podríem dir que has fet una manolada, eh? <laughs> Apatxes amb la col·labora de Lucy i aquest temacle de Ja no hay paz. Tremenda, tremendíssima. Molt bona. Molt bé, espectacular. Un nou tema zarrangano del mestre Tecles i, i una nova cançó que ara ve de la mà de, de la mestra Sadi, que no només acaba, no només comença ronda, sinó que acaba, acaba, acaba. acaba cançó amb la seva darrera, acaba aquesta edició 480, la, la penúltima la tires tu, Sadi, amb què? Amb què? pues vinc amb Dubiosa Collective, uh. que és... Es, per fi arriba el Balkan? Per fi arriba el Balkan. Ara, ara, ara, vamos, vamos, viste, con <laughs> todo. No podia faltar, no podia faltar. Eh, Dubiosa Collective és un grup que he tingut la sort de poder veure com dos o tres vegades en directe i és molt guapo, és molt guapo. Eh, I el tema que porto avui es diu Red Carpet, bueno, per posar-vos en context. Dubioza Collective és una banda bòsnia amb variats estils com el reggae, el dub, el hip-hop, ska, rock, eh, barrejat amb folklore bòsnio eh, i aderezado, com diuen, amb letres polítiques. Neixen a través de la urgent necessitat de donar veu als problemes propis de la societat bòsnia al temps que mostren a la comunitat internacional que la vida existeix als Balcans, més enllà dels estereotips altament difosos pels mitjans de comunicació. És per això que moltes de les lletres de les cançons parlen de la pau, la tolerància i la comprensió, de la mà amb una crítica al nacionalisme i la injustícia amb l'autoritat de la pròpia exper experiència. Eh, bueno, ja tanco, amb això tanco, i, i agrair-vos sempre eh, el tracte, el programa, m'encanta, i espero que gaudiu del Balcan com el gaudeixo jo, i Ricky, fot-li! Vámonos! This is not a free world. just a free market. Red flag on the floor became a red card. over, just start your browser, dig your gold and do what you're told. I guess we are lost and completely numb. We dance to a beat of a loud war drums. People once again will show their rage, but this time only on a Facebook zombie Festi, Balaco, al Pim Pam Pum, Delirium Tremens, espectacular tema zarrangano de la mà de la Sadi. Buh! Buh! T'has quedat a gustito, eh? Sí, avui m'he quedat molt a gusto, molt, vale, molt, molt a gusto. Vale, vale. <laughs> Quina traca final, quina traca final espectacular amb els... Du... Dubiosa, Dubiosa Collective. Collective. Mm. Mare meva. La cançó Red Carpet. Red Carpet, sí, sí. Aquí, està, aquí estàvem ballant, no sé, no sé la penya que ens escolta, però aquí estàvem, estàvem ballant sobre de la taula. Bueno, <laughs> és que la música balcan es, es per això. O sea, es, se'ns van te, te les mueve, eh, cames. aunque no quieras, te mueve. Se'ns van les cames, <laughs> clar que sí. Molt bé, brutal, brutal, brutalíssima. La cançonassa de la Sadi, la seva darrera, i és que ara el que arriba és al final del programa. Fins aquí aquesta edició 480 del Pim Pam Pum. Oh. Un plaer. Amb la minuts ho estàvem passant. Eh? Oh. Sí. Fem dos sí. o tres rondes més? Vinga, va. Jo m'hi <laughs> posava, eh? No, s'acaba aquí aquesta edició 480, acabarà amb un parell de temes i també amb el resum. La veritat és que avui estem gaudint molt dins de, dels estudis de Radio Trama amb la, amb la gent que estem fent el programa. I Està una setmana que... sense venir ja. aquí i ja després ja, ja arribes pica, amb no? més ganes. Sí, sí, sí. sí. sí. sí, sí. <laughs> bueno, arribes desentrenat, però amb ganes. Tant, tant de bo puguem ser capaces de tran transmetre aquesta il·lusió i aquestes ganes d'estar de, aquí i de passar-ho bé amb la gent que ens escolta per tal de que allà on siguin, fent el que sigui, estiguin igual de bé que nosaltres I tant. aquí. I tant. I tant. Vale, doncs amb això i amb el resum. Anem al resum? Vamos. Vinga, va, el resum d'avui diu així, el programa ha estat dedicat molt especialment al nostre amic i company Manolo. Manolo! Manolo Aken, que el passat dimecres va fer anys. Felicitats, cabron. Su! <laughs> També el seu projecte vital, Bauma, un projecte amb tres branques, l'edició i l'empremta autònomes i una futura llibreria rural. Contra tota opressió, impressió. Moltes felicitats, Manolo, i llarga vida a l'editorial Impremta i Llibreria Bauma. Us hem informat que el nostre amic Erpizu torna a la càrrega. Serà el 24 de febrer al Centre Social Ocupat Autogestionat Tenca l'Os. El concert s'engloba dins la ballada popular antifeixista. No hi falteu. A més, la participació d'Arpizu serà per partida doble, ja que presentarà la seva nova banda, Berrinchers. Que no hi falti ningú! També us hem recomanat la web de la banda francesa d'electropunk Les Bulbes Assassines. Bu. Que no sabem com es diu en francès. <laughs> S'escriu Les Bulbes Assassines, però Tal es pronuncia d'una altra manera, segur. Segur. <laughs> Sens dubte. I que teniu l'enllaç a, sí, teniu l'enllaç a la... Sí, sí. I a la secció Fole Seitan... Fotem-li totis, totis! sí, sí tant! Hem degustat l'exquisidesa de Nebulaca i el seu deliciós Fuck you, I'm vegan. I a la secció Punk i Dona, que avui ha arribat a la seva edició 116, hem tingut el plaer de presentar-vos a la ninfa, veu i ànima de la banda barcelonina de post-punk Polvo de Hades i amb un parell de temazos, com dèiem, acabarà aquesta edició 480, el primer dels darrers, el tiro jo, i el tiro amb tenso, que és Hombre. aquest... Eh, sí, sí, sí, sí. Si no estava aplaudint el Manolo amb les orelles, ara, ara està aplaudint ara. amb les orelles. Ara sí, ara sí, ara sí, ara sí. Li he tret, però també ja, ja veureu per què. Tenso, aquest trio de punk merda format al 2021, que neix dels submons de Tenerife, amb lletres rabioses per combatre l'engany a que ens sotmeten els mitjans del sistema. Tenso formen part del col·lectiu musical Hermano Mono i són Elio al baix, Hernán a la veu i Joc a la bateria. Manolo, m'acomiado, de totes vosaltres amb aquest tema que et vull dedicar a tu molt especialment, un tema que va per, per vosaltres, en, o sigui, un tema per a tots vosaltres, el seu darrer tema, que va sortir tot just fa quatre dies, és un tema que es diu Jo no toco para hippies, <laughs> i com tot el que fan és una puta meravella. I tu amb què t'acomiades, Mestre Tecles? Mireu, he fet una altra troballa. Us en recordeu una banda que, que vaig veure allà a la Rock and Trini que es deien eh, Deep Excut? que no sé com es pronuncia això, però bueno, què feien ahir? Sí. Canyuqui de la Bona. Doncs ara he trobat una altra banda que es diuen similar, es diuen en lloc de Deep, és Clear, Clear X Cut. Ah, sí, eh? I, I té alguna relació o no? Um... Ojo jardí, eh? Però... X Cut. Sí. Això s'ha de buscar. S'ha de buscar. S'ha <laughs> de buscar. O sigui, jo, sí. de buscar ja ho hem fet. El que no hem fet és trobar-ho. <laughs> Vale. Però lo, el comú que tenen és que de, són hardcoretes mm. d'aquests que criden vale, i, i amb contundència. Aquí es troben. Aquests en concret són, són straight edge, són vegan straight edge, per tant són mina... Aquesta cançó que porto, que es diu Col·lapse, no, no, he, detectat, no he detectat que la lletra parli d'algo d'això, però segur que si, si es autodenomenen... Sí, no? Sí. Eh, eh, Eh, bueno, així. Segur que les temàtiques que utilitzen Seguríssim. són en aquesta línia. Per tant, mm. algun felicitant vindrà d'aquesta gent. Mm. I tant. Doncs res, Claire X-Cat, amb el seu tema Claire Collapse, extret del disc For the Wild at the Heart, Keep in Cages. <laughs> Vamos, molt bé, molt bé. Ho he intentat. <laughs> molt bé, molt bé. És l'última eh, ronda. Jo no ho hagués fet millor. <laughs> Del 2019, també d'Alemanya, com els... Ah, sí, eh? Mm com els que havia portat abans. Com els que rapejaven com... tan guai. Sí, els, ne els Nebulaque. Nebulaque. Exacte. Els de l'altre Folli Seitan, mira, allí, sí? eh? mira. Allí, allí els agrada això, eh? Me n'hauré d'anar a viure a Alemanya. <laughs> Ah, <laughs> doncs res, amb això m'acomiado jo. Una bona despentinada. Buah. Molt bé. I fantàstic. Molt bé, molt bé. Més tètic Ja m'ho he passat sí. bé i ara amb aquesta cançó ja... No Encara sé, millor. Serà ja el culmen de, Encara de la vetllada. Molt bé, pues, ha estat un ple estar amb vosaltres, Sadi i Ricky. Ha estat igualment. Un... La veritat és que igualment, ens ho hem passat igualment. molt bé fent aquesta edició 480. Ha estat un ple estar amb totes vosaltres que ens escolteu. Ja sabeu que sou el motor que fa bellugar el pim-pam-pum, el cor que fa batacar el programa. I com sempre diem, família, ens trobem. a la xarxa. A la xarxa. I pels carrers. Salut, Salut i revolta! I revolta! Uh! ¡Gracias! A la xarxa i als carrers. Salut i revolta!